akili وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاءَنَا اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون na wanapoambiwa njooni kwenye yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu na kwa mtume kusema yanatutosha tuliowakuta nayo baba zetu je hata ikiwa baba zao walikuwa hawajui kitu wala hawakuongoka يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون نملي mlioamini kilicho lazima juu yenu ni nafsi zenu hawakudhuruni waliopotoka ikiwa nyinyi mmeongoka ni kwa Mwenyezi Mungu ndiyo marudio yenu nyote basi atakwambieni yale mliokuwa mkiyatenda يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية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 mwa wenye dhambi fa in uthira ala annahum istahaqqa ithman fa akharan yaquman maqamahuma فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا إِنَّا Ikigundulikana kuwa wawili hao wamestahiki dhambi basi wawili wengineo kutokana na warithi wenye kudai haki washike makamu ya wa mwanzo nao waape kwa Mwenyezi Mungu wakisema hakika ushahidi wetu ni wa haki zaidi kuliko ushahidi wa wale na sisi hatujafanya dhambi hakika hapo tutakuwa miongoni mwa waliodhulumu ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها او يخافوا او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين Hivi inaelekea zaidi ya kwamba watatoa ushahidi uliosawa au wataogopa visije vikaletwa viapo vingine baada ya viapo vyao. Na mcheni Mwenyezi Mungu na msikie. Na hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi wapotofu. Allahu akbar Allahu akbar La Enyi mlioamini, msimuulize nabii mambo ambayo Mwenyezi Mungu amekuficheni mkataka afichuliwe. Na mkamuuliza nabii katika uhai wake, kwani Qurani inamteremkia bado. Na Mwenyezi Mungu atakubainishieni itapohitajika. Mwenyezi Mungu amekusameheni kwa yasiyotajwa. Hatokuadhibuni kwayo. Na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na mwenye wasaa katika upole basi hana papara katika kuadhibu. Katika jamaa waliokutangulieni walikuwapo waliouliza mfano wa haya mambo mazito mazito na manabii wao walipowakalifisha ya kufanya wakaona mazito kuyatenda wakayaacha na wakawa ni wenye kuyakanya kwani Mwenyezi Mungu hupendelea wepesi wala hapendelei uzito na kuwakalifisha watu kwa wanayoyaweza Mwenyezi Mungu hakukupeni ruhusa kuharimisha kitu alichokuhalalishieni. Na kwa hivyo mkenda mkawapasua ngamia masikio yao na mkajizuia kuwatumia mkawaita bahira, mkawawacha kwa kuwekea nadhiri na mkawaita saiba na mkaharimisha kula kondoo dume na mkawatoa kuwatunza kwa masanamu na hata kondoo akizaa dume na jike mkamwita wasila na mkakataa kumchinja dume lake. Wala Mwenyezi Mungu akukufanyieni sharia ya kukuharimisheni msimtumie ngamia dume baada wakisha zalikana kutokana naye matumbo kumi naye mkamwita hami Mwenyezi Mungu hakukutungieni sharia yoyote ya namna hiyo lakini waliokufuru wanazua uongo na wanamsingizia Mwenyezi Mungu na wengi wao hawatumii akili wakati wa kabla ya Uislamu Waarabu wakijiharimishia wenyewe asiyoharimisha Mwenyezi Mungu. Katika hizo ni kuwa ngamia akizaa mara tano na mtoto wa mwisho akawadume basi wakimpasua sikio lake na wakaharimisha kumpanda na akawa haijuzu kumfukuza kwenye kunywa maji au kula machunga na wakimwita bahira yani aliyepasuliwa sikio pili ilikuwa mtu husema nikirejea safarini au nikipona maradhi yangu basi ngamia wangu ni saiba, yani aliachwa, na anakuwa kama bahira. Tatu, na walikuwa kondoo akizaa jike, humfanya huyo mtoto ni wao, na akizaa dume, humfanya ni wa miungu yao, na akizaa dume na jike, basi hawamtoi mahanga huyo dume tena kwa miungu yao, na humwita huyo kondoo jike wasila, yani amemwasilia ndugu ya dume. Nne, na pia walikuwa akitokana na fahali mizao kumi, basi husema mgongo wake umehamika, yani umehifadhika na wakamwita hami. Huwa basi hapandwi wala hatwikwi mizigo. Na hawa makafiri wakiambiwa njoni kwenye yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu katika Qur'an na aliyoyaeleza mtume ili mpate kuongoka kwa kuyafuata, wao husema yanatutosha nayo baba zetu. Yawafalia hawa kusema hayo Yapokuwa hao baba zao ni kama nyama hoa Hawajui lolote la haki Wala hawajui njia ya kuendea yaliyo sahihi Enyi mlioamini Fanyeni pupa ya kuendea kwenye matengenezo ya nafsi zenu Kwa kumtii mwenyezi mungu Upotovu mwingineo Hautakudhuruni ikiwa nyinyi mmo kwenye uongofu na mnalingania haki na nyote nyinyi marejeo yenu ni Mwenyezi Mungu peke yake siku ya kiyama hapo atakupeni habari ya vitendo vyenu na kila mmoja wenu atamlipa kwa aliyoyatanguliza na wala hapana hata mmoja ataishikwa kwa dhambi za mwinginewe enyi mlioamini mmoja wenu anapoona alama za kukaribia mauti na akataka kuhusia lolote basi kushuhudia wasia huo iwe kushuhudia watu wawili waadilifu katika jamaa zenu au watu wawili wengineo ikiwa mmo safarini na ishara za mauti zikatokea. Wazuieni wawili hao baada ya sala wanapokusanyika watu na waape kwa jina la Mwenyezi Mungu wakisema hatubadilishi kwa kiapo chake kwa chochote hata ikiwa ni kutufaa sisi au yeyote katika jamaa zetu wala hatutaficha ushahidi aliotuamrisha Mwenyezi Mungu kutimiza barabara kwani tukificha ushahidi au tukasema lisio la kweli tutakuwa miongoni mwa wenye kudhulumu na kustahiki adhabu ya Mwenyezi Mungu. Na ikionekana kuwa mashahidi wawili hao wamesema uongo katika ushahidi wao au wameficha kitu, basi walio na haki zaidi kushika mahali pao ni wawili wengine walio karibu zaidi kuhusika na warithi wa mali. Hao washike pahali pao baada ya sala, wadhihirishe uongo wa waliotangulia na waape kwa Mwenyezi Mungu kuwa wale mashahidi wa mwanzo walisema uongo. Na yamini yetu inafaa zaidi kuliko yamini ya wale. Na wala hatuitupi haki katika yamini zetu. Wala hatuwatuhumu mashahidi wale kwa uzushi. Kwani tukifanya hivyo tutakuwa katika waliodhulumu, wenye kustahiki adhabu ya mwenye kumdhulumu mwinginewe. Hukumu hii ndiyo njia ya karibu mno ya kuwezesha mashahidi watoe ushahidi ulio sawa kuhifadhi kiapo chao kwa Mwenyezi Mungu au kwa kuogopa kufedheheka kwa kudhihiri uongo wao pindi ikiwa warithi watakula yamini kupinga kiapo chao. Nanyi mumwangalie sana Mwenyezi Mungu katika viapo vyenu na amana zenu. Na hukumu zake na muwe radhi nazo. Kwani katika hayo ndiyo yanapatikana maslaha yenu. Na msihalifu hukumu za Mwenyezi Mungu, msije kutoka kwenye utiifu wake kwani yeye hamnafiishi kwa uongozi wake mwenye kutoka katika utifu wake.